Gorko nik daki dara saio bagoaz kolektiboa aipatuko dugu, Emili Marten bozera mailearekin, lehenik eh, historiko tipi bat egiteko, erraiten aldaukuzu nola sortu zen eta sesederekin? Beraz, bagoaz eh, kolektiboa bimilata ma bosteko urtahilan sortu zen, bo historiko tipi bat egiteko, eh, Bimilata eh, ekainean eta abenduan uh, leheniki eslari politikoen kolektiboak, eta ondotik preso politikoen kolektiboak uh, bideo hori batzuk uh, publiko egin zituzten, eh, bake prozesuari uh, uh, auspoa emaiteko eta parte hartzea emaiteko, eta uh, bideo hori horiek ez aurkeztu zituzten hainbat uh, eragilei. Eta bilkuraz bilkura, uh, ginen hori eta bos bat eragile, erabaki ginuen, denekagajikin, uh, Eh, bide hori beraz, eh, sustengo emaitea, eta indaja emaitea, eta dinamikak sortzea, beraz, eh, bide horien inguruan, hemen kajiketan, Ipar Euskal Egean. Beraz, horren ondorioz, sortu zen, beraz, bagoaz kolektiboa, bagoazen badira hogeita bost eragile, momentukotz, handitzen alda, beti, boizen batzuk emaiteko, bon badira ez, presoen aldeko, uh, eragia inbatera egile hau direnak etxerat, uh, elkartasun taldeak, eta abar, ere bai eh, giza eskubideen liga, simad, OIP baion, molako elkarteak, uh, baita ere alderdi politikoetan uh, bai, NPA, Europa Ekologi Leber, adibide batzuk emaiten ditut ez ditut eta bostak botako, baina nahiko ez kolektiboa initza da, Eta gauk egun du denez, gizarte zibil ogenez, eh, aktibazioa, be, ogen eh, erakusleioa da ere bai bagoaz, hainiztasun horrek hori erakusten du ere bai. Justoki, eh, elgarren artean hor komatzen aldira horiek guziak, egitura guzi horiek? Bai, bo lehenik adostu dugu testu bat, eba dugu sortza bat, eta eragile bat nahi badu ba goazen sartu edo pertsona bat esinpekiz ez da bertua ere eragile eragile izaita baina norbaitek laguntza eman nahi badu ba goazen bat du ez bat egin ez eh, eh, sortza agide horrekin eh, Simpleki, gero funtzionamendu mailan, ba, biltzen gira iruila betero edo pixkat gehiago denak ez, eragile guziak gomitatzen dira, bestela badugu talde motok bat, nun badiren ez, bagiren amak bat, Eh, biastero biltzen girenak, begiago eguneroko erantzuteko, eta biltzajetan aktatzen ditugun dinamikak, eh, ez aujera eramaiteko, ez, talde, talde motok bat dugu. Hmm. Aldarik apen nagusiak, aipatzeko? Beraz, gure uh, eh, elburua da, bepreso be preso eta ieslariak be bake prozesuaren baitan, Eta uh, eh, bide beguk segitzen ditugu presota ieslarien bide horiak, eh, haiek erabakitzen dutena edo, edo bultzatzen dituzten dinamikak, beguk gurasmoa da hori eh, indartzea eta sustengatzea kanpoan. Hor, eh, egia da, behazken urtetan, hortan gira da uh, egoerekin ez, bukatzea, hau da salbo espenezko neugiekin uh, bukatzea. Don gure uh, lantzen ditugun lan hildoak dira ale batetik dispertsoa beste aldetik eh, kondena luzeak edo balintzabeko askatasunak, eta beste aldetik uh, eh, eridiren uh, eh, egoera. Tegia da orain arte ez dugula lanketa beriziturik egin ieslari politikoen inguruan, uh, hortan pixka bat uh, akats egiten dugu, egiten aldugu. Memetuan, orako bedina bat da, emaitzak ikusten dira edo zaila da neurzea ere denbora behar da? Be maitzak ez da bakarrik ba, goazen emaitzak, mm. ustez da bak eprozesuak badituen emaitzak edo ez, gure ustez baditu emaitzak, nahiz eta ez... Eh, estatuen blokeoa dugun, eh, gure intzinan eta hori usut denek eh, ikusten dugula, baina gizarte zibilari da ez antolatzen, eta jende gehiago mobilizatzen dira be, hilabetez, hilabetez, eta hor bada emaitza positibo bat, eta du laurte batzuk ez ginen ez, eh, egoera honetan. Beraz, emaitza gazigozo bat ez, estatuen blokeo bat eta eta gizarte zibilaren ez, antolaketa eta eta indartze bat. Nahi kide bat, bedena. Bai hori segur, hmm. edo gogo bat, edo gogo handi bat, naikeri bat. E, uste dut, aipatzen aldugula ere, uh, eh, itzordu nagusi bat baduzora marxo honetan? Bai hori da, beraz, martxoan uh, antolatzen dugu manifestali bat, martxoaren hogeita bostan, bai honan izanen dela. Horazmoa ginuel, be, gubernamendu sozialista, be, azken aldi bat interpelatzea, presoen gaiaren inguruan, eta uh, bi gaietan zentratuz, aktualitateko gaiak direnak, lena horiek gomezen inguruan, hau da preso bat uh, eh, ospitalizatua dela orain eh, urta jilastapenetik uh, eh, ospitale batean, uh, bat du eta, eta beraz bere beralako askatasuna galetzen dugu biztan dena. Eta uh, bigirren dugu uh, Txisto Jaramburu, Diakas Esnal, Ion eta Unai Pajotek, hogeita zazpi urte presondegi beteko dituzte apidila astapenean, Gada urteroko gaia dugu lau, eh? urtez urtez antolatzen duguna Mariruski, eta eh, nahi ginoen behiru behaien eh, zegoera azaldu eta eta salatu biztan dena. Uh, da, iru, iru frantzian dira eta unai pajot Espainian da, baina frantzian diren iruek behinta behiz behin zabeko askatasunak galegin dituzte eta beti ez estatuak dira automatikoki, donka, zegoera hori salatu izan, fe nahiko dugu hogeita bostan, eta e, spimahatu nahi dugu ere bai ez, mobilizazio jena garrantzia be, sozialista ere bai erakusteko haien uh, posiziotan egon diren uh, azken uh, urteetan eta eta salatzeko biztan dena bloke hori edo hala Itzor du emana, bostetari goiti, hori depentsu dut idekitzen duzuela, lerdi, desberdineri? Bistan dena, gure mobilizazio guztiak deneri dekiak dira, haute txi, elkarte, norbanako, hei, bistan dena, eta espero dugu, jende txua izanen dela, behitz, martxoaren ogoita bosteko manifa. Mm -hmm. Bai honen. Zuen aktualitatea segitzen alda ere, baitu zue webgune bat? Hori da, badugu webguneaz, da, beraz bagoaz.eus eh, webgunea dena, badugu Facebook eh, hori uh, bat eta Twitter eh, kontu bat ere bai, hor segitzen alduzie gure aktualitatea zuzenean. Be mileskerainitz, uh, Emili Martean? Be Zuri Pampi. Zuri Pampi.